Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 1 minūte pirmdienā 22. novembrī ar TV ēterā priesteris Pēteris Skudra laiks eh, katehēzē, kā jau mums tas ir ierasts, un eh, šodien eh, kopā ar mums ir arī priesteris Valters Vārpsalietis, otrā mehanizētā kainieku bataljona kapelāns, labrīt! Labrīt! Labrīt! Un uh, kopā ar priesteri uh, Valteru esam uh, nolēmuši šeit uh, satikties ēterā un parunāt ar tevi, klausītāji, vēl par patriotismu. Mēs runājām pagājušo nedēļu pirms 18. novembra par uh, patriotismu, ko baznīcas mācība uh, saka par to, redzējām arī, uh, teiksim, tādus patriotisma pamatojumus uh, svētajos rakstos, ka arī uh, pats Jēzus uh, praktizēja šo mīlestību pret zemi, kurā viņš dzīvo un attiecīgo arī tad šo valdību, kas pieskata kārtību šajā zemē, pat neskatoties uz to, ka tā bija okupācijas vara – Viņš aicināja tomēr atdot to, kas pienākās ķeizaram un dievam to, kas pienākās dievam. Tad, jā, es domāju, ka šodien jau, kad it kā ir valsts svētki pagājuši, esam piedalījušies gan ģimenes rīkotos pasākumos, gan varbūt skatījušies televīzijā dievkalpojumus vai kādas uzrunas, svētku programmas, tad um, kas ir tas, ko mēs varam darīt tālāk un atcerēties par to, kas tad ir tā tēvzemes mīlestība, par to visu mēs centīsimies runāt šodien ar priesteri Valteru. Aicinu tevi, klausītāji, arī iesaistīties šajā sarunā. Droši zvani uz numuru 67 969 131, var ierakstīt īziņas uz numuru 266 77 272, vai rakstīt e-pastu uz studijā tereml.lv un Padalies tad ar mums, kā tu esi pavadījis šo uh, patriotisko uh, laiku, šo svētku laiku un varbūt kādas tev pārdomas ir radušās uh, turpmākajiem, uh, turpmākajai uh, ikdienai attiecībā uz tēvzemes mīlestību, kā, kā tavuprāt ir patriotisms un kā tam vajadzētu izpausties mūsu ikdienā. Ar to tad arī priecāsimies, ja tu iesaistīsies šajā sarunā.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 un eh, kā tu definē šo jēdzienu, šo realitāti? Jā, patriotismu definīcija nāk no tās engrieķu vārda uh, eh, patriotēs, uh, līdzpilsonis, tātad, nu, tas saistīts ar dzimteni, ar savas valsts, tēvzemes mīlestību un darbošanos tās labā, aizstāvot to gan vārdos, gan darbos, kā tas atsaucas arī savu veidu uz otrā mehanizētā kājnieku bataljona devīze, darbi ne vārdi. Un arī šis laiks, kad mēs tik tikko nosenējām 11. novembri, 18. novembri, kad bija viso redzams sarkanbelt sarkanās lentes, cilvēki jūt ļoti liela arī pacelājuma, patosu, tādu saviļņojumu, ir šīs spilgtās tās emocijas un arī noliek eh, ziedus pie pieminekļiem apciemā brāļu kapus, bet patriotisms jau izpauž mums arī mūsu darbībā, uh, mūsu dzīvē, eh, arī ikdienā, to, kā mēs ne tikai jūtamies, bet kā arī rīkojamies, kāda ir tā mūsu attieksme un eh, arī reakcija, nu, tā ka savā veidā vai mēs, piemēram, lūdzamies par, par tēvzem Latviju, vai arī lepojamies un priecājamies par to, ka mums ir iegūta arī šī brīvība, kas pati par sevi arī vērtība. Tad šī definīcija varētu būt uh, tad līdzatbildība. Līdzatbildība, tāpat arī mm, ieguldījums, tāda pašaizliedzīgums, nesautīgums, tās tautas, zemes, mūsu kultūras labā, lai rūpētos un arī paust arī cieņu un pateicību to, kam arī Dievs mums ir ļāvis nu, piedzimt šajā zemē, ka mēs esam latvieši, ka, kā apzinīgi arī novērtējam gan savu tautu, tautību un arī savas tautas kultūru un uh, iepriekšējo arī uh, paauģi ieguldījumu, arī ka, karavīri izcīnīto brīvību un uh, tā, ka, ka mēs rūpējamies par, par šo, šo visu, ko Dievs mums ir sniedzis un dāvājis. Tad arī reizē tāda savas identitātes apzināšanās, kas es esmu, no kurienes es nāku, kur es mājoju. Jā, jo nu, tas tā nav nejaušība, piemēram, ka katrs cilvēks piedzimst konkrētā vietā, tā ir piemēram ģimenē, tautībā, kāda tas dievs ir sniedzis. Tā kā tu tādā veidā to arī novērtējot un priecājoties, jo nu, tā ir dieva dota dāvana. Uh, un ka mēs to iepazīstam, izprotam un tādā veidā vēl dziļāk arī izkopjam. Piemēram, vēlos arī atsaukties uz Sēto Asīzes Francisku. Viņš ne tikai mīlēja dabu, cilvēkus, baznīcu, bet viņš arī pirms īsi apzinoties, ka tūlīt aizies mūžībā, viņš pirms nāves lūdz, lai viņu uznes kaunā pēdējo reizi, lai varētu arī redzēt un sētīt savu mīļoto zemi, savu, savu tēvī. Mm -hmm. Tā ka tas tāds spilgts piemērs tāpat arī apustulis Pāvils, viņš eh, vienmēr arī priecājās un lepojās ar tā savu ebreju eh, mantojumu un kultūru un, un tā, tā kā nenoliedz to. Un arī mm, es arī palūkojoties, pats arī redzu arī piem studentu korporācijās, lielākais tā kā eh, pārkāpums, ko var izdarīt, tas ir, kas noliedz savu tautību. Mm -hmm. Tas uh, apzināties, izkopt un arī rūpēties, eh, vai tas ir vienalga, vai tas ir Latvijā, varbūt pat ārzemēs to var aizbraukt. Uh, pirm, uh, nesen arī lasīju tādu trimdas uh, latviešu izdevumu, kur ļoti arī mudināja nekautarēties teikt, eh, runāt latviešu valodā, pat ja ārzemnieki eh, citās valstīs arī to dzird, arī piedalīties latviešu sarīkojumos, sinēt šo sētkus, arī mhm. ģimenē mm -hmm. veicināt, mudināt to, ka latviets, eh, ka, ka ik viens ir rūpējies par savu nacionālo identitāti. Nu, piemēram, Zenta Mauriņa teikusi tādus viedus un skaistus vārdus, ka, piemēram, Mēs nevaram iedomāties augsti morāli latvieti, kas ir aizmirsis brāļu kapus. Mm. Tā, tas mums sasaucas tādā veidā ar to, ka mēs pieminam uh, latviešu karavīrus, kas ir atdevuši savu dzīvību. Uh, tādā, tā, tas ir arī tā riskējot un arī pakļaujot savu dzīvību, savu labklājību un nākotni, kā dzēla, skaistāka, nesautīga ideāla vārdā. Uh, tas parāda arī lielo mīlestību, uh, un to upuru gatavību, tas ir arī kristīgajos pamatos. Un, tā. Bet, uh, kaut kā, nu, teiksim tā, runājot par patriotismu, tur ir atsaucies uz uh, sava bataljona devīzi, un uh, tu pieminēji Mauriņu, kas runā par brāļu kapiem, kas akali runa par karavīriem, vai, teiksim, vienmēr šī patriotisma izpausme būs gatavība dienēt un gatavība atdot savu dzīvību, jo man liekas, tas tomēr, nu, nav visu aicinājums būt armijā redziet, katrs var veikt savu ieguldījumu un savus rūpes, darbu, bet es domāju, ja cilvēkam tas nav pretrunā ar sirdsapziņu, viņš vienmēr ir gatavs un arī vajadzētu arī apgūt ar prasmes, zināšanas, lai vajadzības gadījumā aizstāvētu savus dārgos, mm. ģimeni, uh, arī to uh, neatkarību un brīvību, kādu iepriekšējās paudes, maksājot smagus un dārgus upurus, ir devušas. Tā nav tikai par mums, bet arī atbildība par to, ko jau Dievs sniedzis un ko iepriekšējā arī cilvēki ir, ir kādus upurus devuši. Uh, Tā kā, mm, es domāju, tā, tas ir svētīgi, ja cilvēks arī kādreiz pamēģina arī iepazīt, saprast, vai tas būtu zemesardzē, varbūt arī ja dienas arī armijā, un uh, tu tikai vairāk iegūsti, jo redzot arī karavīrs, es, es piefiksēju to, ka lai arī viņi ir daudz jauni, bet viņos ir tāda vīrišķība, tāds jau arī tāda cieņa, un uh, pašaizliedzīgums un uh, arī deksme, patriotisms izpaužas konkrētā rīcībā, paciešot dienas grūtības, uh, gan lietu, gan laikapstākļus, gan arī visādas citas pārbaudījumus, mm. un cilvēks tikai vairāk iegūst. Uh, Tā ka, ja cilvēks varbūt nevar uzreiz uz armiju nākt, tad mm. zemesardze noteikti obligāti. Un, un tā, tu tikai vēl vairāk arī saproti, iegūsti, iepazīsti un uh, pats arī sevi formē, gan uh, izkopjot šīs vērtības, kā vēlējos arī iepriekš arī pieminēt, uh, jo karavīri īpaši rūpējas par to izkopčos uh, karavīru vērtības un standartus. Kādas ir šīs vērtības? Uh, pašaizliedzība, tātad vispirms biedrs un uzdevums, pēc tam tikai es, savs ego, drosme, rīkoties tā prātīgi un arī pareizi runāt patiesību un arī drosmīgi atbildīgi arī dienestu veikt, taisnīgums un cieņa, izturēties ar cieņu pret citiem, kā mēs gribam pret mums, lai izturas, pret saviem līdzbiedriem, pret, pret vērtībām, pret iepriekšējo pauģu arī mantojumu sniegto nu, uzticamība, ka mēs esam gatavi 24 stundas, 7 dienas nedēļā nemetīgi arī pildīt arī savu tēvu zem sargāt klātienē, un, uh, un iestāties par savu valstu un arī biedriem, uh, ka esam uh, gatavi atbildēt par vārdiem, ko esam uh, par zvērstu, ko esam devuši tas ir ārkārtīgi arī svarīgi, un, un tas, tas, kas mudina arī cilvēks tā vairāk arī savai vienībai būt tā saikni lielāk veidot, un arī mīlestība, jo, jo karjerevīrs jau veic savu dienestu ar mīlestību, ar mīlestību pret savu ģimeni, pret to, kas viņam dārgs un svarīgs, ne tik daudz ar naidu vai, vai kaut kādām citām emocijām, bet, bet motivēts ar to labo, patieso un skaisto. Tu minēji arī to, ka mēs varam būt patrioti, esot arī ārpus uh, savas dzimtenes, piemēram, mums ir nu, arī starp klausītājiem uh, pat uh, veselas ģimenes, kas um, dzīvo ārpus Latvijas, uh, uh, Vācijā, Anglijā, uh, Skandināvijā un, un daudz kur citur, uh, un tu sacīji, ka tad viņi var praktizēt šo savu patriotismu, svinot latviešu svētkus, uh, turpinot runāt latviski savā starpā, kopjot šo kultūru, bet kā ir, teiksim, attiecībā uz to zemi, kurā viņi šobrīd mājo, vai tu vari būt savas zemes patriots, um, nu, teiksim, attiecībā uz latviešiem, tad pret, eh, pret Latviju, tu esi Latvijas patriots, bet, piemēram, dzīvojot, eh, nezinu, Norvēģijā, mm. vai tev ir arī jābūt Norvēģijas patriotam, tu esi tā kā tāds dalītu sirdi? Nu, Pirmkārt, tas sasaucas ar tā pašu cieņu, ka mēs cienām tās uh, valsts, uh, gan arī likumus, noteikumus, uh, kārtību, iepazīstam, uh, cenšamies mm. izprast, uh, novērtēt to unikalitāti, ko, ko Dievs viņiem ir sniedzis, gan, uh, gan to dabu, gan arī varbūt arī tās pa, pašas pamatfrāzes, kādas uh, valodā iemācīties izprast. Uh, jo patriotisms tas nav uh, nekad nav tā, tāda slikta īpašība, ka mēs uh, ceļam vienu, piemēram, kā es teikšu, esmu latviec, un tad viss pārējais tā tautas vai tā, uh, kultūras ir kaut kas zemāks vai sliktāks, tā nebūtu, nē. Uh, Patriotisms ir tas, ka cilvēks priecājas, pateicas un arī, arī tā kultūrāli izturas pret arī citām valodām, nu, ka mēs uh, in, savā veidā novērtējam to, ka Dievs ir mūs dažādus radījis, mm -hmm. un mhm. katram ir kaut kas unikāls, un ka mēs to iepazīstam, un uh, veidzojam tādu sadraudzīgu kontaktu, ka, ka viens otru var respektēt. Tad, principā, šī cieņa pret to tautu un valsti un kultūru, kurā es šobrīd mājoju, uh, pieprasa uh, līdzvērtīgu attieksmi, kā es uh, kopju un sargāju savu identitāti, savas tradīcijas, savu valodu. Un... Nu, nezaudējot savu identitāti, mm. kad, uh, kad, tu, kad cilvēks nevā, neatsakās no savas agrākajām saknēm, jo mhm. tāpat kā mēs esam kā koks, kas ir ielēdz dziļas saknes, Ja cilvēks, piemēram, ir trimdā, kā agrāk tas ir kara laikā un pēc kara, un arī tā, ka mūsu tautas arī likteņa gaidas bija dažādas, kā arī, arī tagad strādājot, ka tu neattālinies, nezaudē saikni, uh, ar uh, latvisko identitāti, ka tā pati valoda iepazīst lasi latviešu valodā, iepazīst arī citus tautiešus, uzmeklē tos, uh, izkop to, kas tev dārgs, ka, ka piemin arī to pašu 11. novembra kritušos karavīrus, brāļu kaps uh, kaut vai attālināt, uh, mm. uh, svin arī šos svētkus, ka māc arī saviem tu, uh, bērniem, ģimenei, dārgajiem arī uh, latviešu valodu, ka uh, ka turpina arī tā darboties Latvijas labā, mm. lūgties mums kristiešiem, tā ir ārkārtīgi svarīga lieta, it sevišķi, kā mūs arī himna, Dievs sēti Latviju, Mm -hmm. Un tāpat arī darbība, cerība kādreiz piem atgriezties, jo mm -hmm. lai cik labi ir ārvalstīs kaut ko citur, Uh, tomēr vēlme, varbūt arī ilgas tiekšanās, meklēt iespējas kaut ko Latvijas labā darīt. Ir gan latīņiem eh, šis eh, teiciens ubi bene, ubi patrie, kur labi tur ir patrie, bet tomēr varbūt mums aizdzētu pārdēvēt, eh, kur ir tēvie, tur ir labi. Mm. Nu, vismaz morāli un vērtības ziņā. Mm -hmm. Bet mēdz būt dažādas situācijas. Bet no cilvēka paša ir atkarīgs, kā viņš arī izkopja, kā viņš arī rūpējas uh, par savu patriotismu, par savu tēvzemes mīlestību. Es gribētu teikt, par to, to tēvzemes mīlestību skan skaistāk un tā mm. atbilstošāk. Jā, atgādinu klausītājiem, ka kopā ar mums šodien priestris Valters Vārpselietis, arī armijas kapelāns, un sarunājamies par patriotismu. Esam aizvadījuši šo uh, ar teikt, patriotisko laiku, kurā mēs īpaši priecājamies par savu zemi, par savu valsti, tad pārunājam to, kas ir patriotisms, kā mēs to varam praktizēt arī tad, kad šis svētku laiks ir pagājis. Atgādīju klausītāji, ka arī tu vari iesaistīties šajā sarunā, gan zvanot uz numuru 67 969 131, gan arī rakstot īziņas uz numuru 266 77 272, vai raksti e-pastu studijāt rml.lv, un tu vari droši dalīties tad ar savu pieredzi vai ar saviem uzskatiem, kā tu vari praktizēt pat patriotismu savā ikdienā. Tagad turpināsim ar dziesmu, ko ir izvēlējies priesteris Valters un ar kuru dziesmu mēs turpināsim un kāpēc tieši šo dziesmu. Man vienmēr uzrunāš uh, latviešu leģionāru dziesmas, tās mudina tādu kaujas sparu, un varbūt, lai mēs tādu to sajustu vēl vairāk, uh, zem mūsu kājām lielceļš balts, jo tā bija arī mana kursa tā kā uh, pamatā kā dziesma, ko mēs uh, dziedājām, ejot, uh, soļojot, maršējot, un tā, to ik viens no mana kursa zinās, tā kā seiciens pārējiem, ar kuriem ir uzsākts dienas bijis. Thank you. bija tā kā sauc izpildītāji, man jau kā skribi. Jāņas Proģi izpildītā dziesma zem mūsu kājām Lielceļš Balts. Šo dziesmu ir izvēlējies mūsu sarunas viesis priesteris Valters Varpsalietis, un eh, šodien runājam par eh, patriotismu, par to, kā mēs varam būt eh, patrioti arī ārpus svētku konteksta, tad klausītāji joprojām arī tu vari uh, iesaistīties šajā sarunā. Varbūt ir kāds jautājums arī mūsu viesim, tad droši var zvanīt uz numuru 67 969 131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272 vai rakstīt e-pastu uz studija at rml.lv. Un, priester Valter, mēs varētu turpināt ar um, mūsu klausītāja Edgara uh, jautājumu. Paldies, Edgar, par tavu īziņu, ko tu esi atsūtījis. Un Edgars mums raksta, karot nozīmē nogalināt. Nogalināt ir grēks. Tad kā baznīca attaisno tos, kuri aizstāvot dzimteni un cīnoties par brīvību, nogalina pretinieku? Pirmām kārtām ikvienam cilvēkam ir jāaizstāv sava dzīvība, sava uh, veselība – un uh, jānovērš ļaunums, jānovērš tas, ja kāds grib arī atņemt cilvēkam dzīvību. Un uh, karavīrs, piemēram, kārtām uh, ārkārtīgi arī rūpējas par to un arī deg savā sirdī un lūdzas, uh, lai novērstu jebkādas arī kara briesmas. Sētais Augustīns vēstulē kādam citam, kādam virsniekam ir rakstījis tādus viedus un gudus vārdus, Eh, ka vispirms ir jācīnās par mieru ar eh, miera eh, tātad ieročiem, ar vārdiem, ar sarunām, diplomātiju, jāmēģina tādā veidā nodrošināt mieru. Un tikai, kad tādas visas iespējas ir attiecīgi izsmeltas, tad pielietot ieročus un, un cīņā uh, aizstāvēt gan savu kultūru, gan savu tēviju, gan arī savu tautu. Jo karavīrs um, nekad viņam nevajadzētu arī būt kaut kādā veidā vadītam ar, ar kādiem ļauniem, sliktiem nolūkiem, uh, jo mēs tomēr Latviju aizstāvamies. Mēs nekad neejam kaut kur citam kādam kaut ko atņemt vai kaut ko tā, un arī, kad cilvēks, arī karavīrs arī gatavojas un mācās, viņš skaidri arī vienmēr iziet arī šos principus, kad pielietot, pielietot ierots, kad nē, mm. kad ir kā, kā, kādas arī rīcības, un pat kaut vai nedaudz arī vairāk arī paciest uh, savaldīties, būt ļoti ārkārtīgi arī prātīgam un uh, nu, tikai kā pēdējo Tad, aspektu. Tas ir kā tāds galējais, galējais jā, līdzeklis, jā. ko, ko baznīca pieļauj, bet... Bet tiksim... arī tikai, nu, kad uh, tiešām draud arī briesmas, <clears throat> mhm. un uh, cilvēks, kad visi pārējie līdzekļi arī izsmelti, un arī proporcionāli. Bet pārsvarā mm. uh, pateicība arī Dievam un arī cilvēku arī saprātam, ka var daudz kādā veidā arī atrasināt un uh, nenoiet līdz tam. Mm -hmm. bet, uh, bet cilvēkam ir vispirms jāaizstāv sava dzīvība un sava, sava tauta pret Jā. ļauniem nolūkiem. Tad, tad mums ir arī kāds zvanītājs, kas mums ir sazvanījis, lūdzu. Jā, slavēts Kristus. Mūžīgi slavēts, lūk, Mareks, vēl viens kapelāns. Mareks, kapelāns Mareks ir uzzvanījis, jā prieks eh, dzirdēt priesteru Valteru, arī priesteru Pēteru, ka jūs tādu tematu esat paņēmuši un runājat. Bija šī padalīšos savām pārdomām par patriotismu. Esmu runājis arī ar eh, karavīriem par to. <clears throat> un īstenībā konstatējis es to, <clears throat> ka būt patriotam nu, tādam uz pilniem simts ir ļoti grūti būt arī, bet nu, tas ir jādara. Un, eh, un ļoti daudz ir, ir, ir tādas lietas, kas ir izaicinošas. Jā. Uh, nu, manā skatījumā patriotisms uh, man ir uzrunājuši vienmēr, ka es saku, ulmeni laika cilvēki, nu jau viņi ir ļoti maz, jā, bet nu ir bijis gadījies um, būt vidū to cilvēku, kas ir bijuši jaunieši uh, 30. gados <clears throat> pagājušā gadsimta un, un pēc tam ir bijuši gan leģionā, gan, gan arī otrā pusē, bet viņiem viņiem, viņiem vienmēr gan tā runas veids, gan viss vis tie, kā viņi runā un skatās uz lietu kārtību par, par, par, par uh, Latviju, ja? nu, no viņiem var, varēja ļoti daudz ko mācīties. Ja? <clears throat> un, uh, ko es esmu konstatējis, ka, piemēram, patriotisms parādās arī kādā, kāda ir mūsu valoda. Un tas ir ļoti izaicinoši. Uh, nu, mums tagad ir angļu valoda, valodas vārdi nāk iekšā. Es pats esmu tāds, kurš, kurš nekad, kad es nepadomāju un ne, nekontrolēju, es arī pats runāju. Tad, <clears throat> nu, es teiktu, tā, tā, tas ir tā lieta, kas būtu jākot man personīgi. Tālāk ir man pašam citreiz nu, kaitinoši, ir, kad ir, eh, kad ir um, kā, hokeja noskatoties. Jā, es arī man, man kaut vai vienalga, ko spēlēs Latvijas komanda man tas interesēs, jā, kur viņi cīnās vai ne, un es priecāšos par, par, par izcīnotām vietām. Jā, bet nu, tad, kad ir tur apdzērušies ar karogiem, kaut ko tur kliedz, tur pēc tam tur, tur meklē kaut kādas nacionālas problēmas. Nu, man liekas, tas <laughs> nav patriotisms. Jā. <clears throat> un, <clears throat> nu, un bieži vien eh, mūsu sabiedrībā uzskata, nu, tie patriotiskie džeki. Nu, Mm. Uh, patriotisms tomēr, viņš, es saku, vecākā paudze to var redzēt. Nu, ja mēs paskatāmies vispār veco kroniku, jā, ir tāds saits, uh, Eh, redzi, dzirdi, skaties. CELV, eh, vai ne? Tur ir gan fotografijas, gan kronika, gan eh, arī filmas CELV kronikas un viss. <clears throat> Tur redzi, teiksim, dziesmu svēku, tā kultūra agrāk bija tā normāla, ja ir arī tautas starps. Nu, kaut kas vismaz kāda josta, vistajos jāņos uzvalk, un, un es saku, valoda. Uh, atcerieties tās mūsu tradīcijas, ja, kas galvenais arī kopā gāja ar baznīcu, ja, ar, ar Kristus evaņģēliju. Tas bija normāli. Un paklausoties tā kā, nu, teiksim, valodu izkopt jau vien ir kas eh, pa darbu, jā, lai tu tikai latviski runātu, jā. Jo es pat eh, skatoties filmu ir 1906, jā, nu tas par to gadu, vai ne? Eh, nu, es nezinu, kā to scenāriju, kad rakstīju, man patīk tā filma, jā. Bet tur parādās tas cara laikā, vai ne? Nu, arī krievu vārdu ļoti daudz, nu, starpā, kā runāja arī cilvēki, vai ne? Bet, nu, es paturās gan valodu ievērojot, gan tradīcijas ievērojot, gan Eh, gan arī audzinot bērnus, vai, vai arī vispār apkārt. Jā. Nu, tie paši, nu, ja mēs varam varbūt kliegt par Latviju, jā, basketbolu noskatīties 3 pret 3, jā, un kliegt <laughs> super zelts, un aizbraukt, piemēram, izgāzt miskastī ārā šajā te mežā, jā. Mm. Nu, kas ir lielāks patriotisms? <laughs> <laughs> ka, tu, ka tu esi atbildīgs par dabu, tēvzemi vai nē, un varbūt nekliedz tur pie tā televizora, bet klusi papriecājies. Ja? Un tā, nu, tā kā, tas ir par ko domāt un ir ko izkopt. Ja? Mm. Un, un, un līdz ar to es domāju, es atceros arī stāstu, skatījos to vienu filmu par četriem leģionāriem, vai nebija uh, eh, matemātikas profesors. Uh, Jānis eh, Mencis, kas bija leģionā, viņš teica, mēs bijām, mēs bijām patriotiski audzināti. Jā. Un tad, kad bija šīs izšķirošās cīņas, jā, tā forma nebija tā pareizākā, jā, bet, eh, bet viņš saka, ka visi, visi eh, par Latviju bija, jo nu, kā bija iekopts dārsts, bija šī mīlestība ieaudzināta uz Latviju. Latviju kā tādu, kā viņš ar asarām acīs atceros stāstīja, ka viņš ieraudzīja Latvijas bērns. Nu, bērns var būt Kanādā, tur, Krievijā. Mm un Baltkrievijā, jā, bet Latvijas bērns ieraudzīja. Jā, tas man šķiet, tas ir patriotisms, kas tevi dzēna aizstāvēt, kas tevi drosmi, drosmi dot aizrādīt tam, kurš nomet uh, izsmēķi vai nē, vai nospļaujās uz trotuāru. Mm -hmm. Nu, tas no manas puses. Paldies jums, vīri, par šo, par šo tēmu un lai jauka diena. <laughs> Paldies, Marek, arī tev. Um, Jā, tie jau gandrīz vai atsevišķi katehēzi, kur nav vairs daudz ko piebilst. Mums arī Inga raksta par visiem simts piekrītu Marekam par valodu. Tālūk, Tad, tad... Jā, vēlos varbūt piebilst, tieši tas sasauc dažkārt varbūt savā veidā tāds urā patriotisms, tā pilnīgi tāda, nu, savu veidu, tā kā tikai svētkos, tikai kaut kā āršķī, tā, kad ir kaut kādas spilgtas emocijas, bet jāatcerās, ka patriotisms nav emociju eksplozija, mm. bet gan mierīga un nemainīga uzticība visa mūža garumā. Mm -hmm. Ka cilvēks ar savām izvēlēm, ar saviem darbiem, ar savu nostāju, ka, piemēram, to pašu arī strādājot eh, Latvijā, nu, cenšoties arī uh, gan maksāt nodokļus, gan arī ievērot uh, ceļu satiksmes noteikumus, gan rūpēties par saviem tautiešiem, tos neaizmirstot, atbalstot, veicot žēlsirdības darbus, sakopjot savu zemi, savu māju, savu, savu pagaumu, uh, tad arī sakārtosies nedaudz arī pilsētu un arī visa arī Latvija. Uh, Kā... Interesanti, ka to klausoties man ienāca prātā, ka, piemēram, ievērojot pāvesta encikliku Laudato Si, īstenībā mēs praktizējam savu patriotismu. Pilnībā. Jā. Jā, tad klausītāji noteikti arī tu vari pievienoties šai sarunai, sakot vai nu Mareka, piemēram, un zvanīt šeit uz ēteru uz numuru 67 969 131, vai arī kā Inga un Edgars, tad rakstīt eh, mums īziņas uz numuru 266 77 272. Var arī izmantot e-pastu kā saziņu ar studiju, rakstot uz studija at rml.lv. Padalies ar to, ko tev eh, nozīmē patriotisms, eh, kā tu vari to praktizēt savā ikdienā arī līdzīgi kā Edgars, tad vari padalīties ar kādu jautājumu, kas tev eh, raisās. Bet tad dodam vārdu nākamajam zvanītājiem, kas mums ir sazvanījis. Lūdzu. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Es braucu viena vecmāmiņa, kurai ir mazdēli divi gabali robes sargi. Un krusmeita arī dēls ir robes sargs. Tos vismazāk piemin robes sargus, jo viņi jau praktiski to melno darbu. Viņi ir pirmajās rindās dienu un nakti un visu laiku. Jā. Un viņa tā il, ilgojas pēc, lai viņus arī pieminētu. Jo parasti zemes sargi karavīri, visi pārējie tikai ne zemes sargi. Labi, Visu par paldies. Paldies. Jā, vai tev kāds komentārs ir par, par eh, robežsargiem? Es biju uz robežas un arī kara, eh, robežsargi veids tiešām to svētīgu un arī ļoti atbildīgu smagu tādu kalpojumu šajā laikā. Uh, Eh, gan eh, kopā ar pārējiem dienestiem. Un eh, ir kara, vienmēr atceros, arī zina, ir uh, robežsarga diena, kad uh, es arī zinu citus karīgus, kas veic tādā veidā arī dienestu. Uh, kad ir robežsarga diena? Precīzi nemācās <laughs> okay. pateikt, arī, bet... Bet tas ir vasarā, ko ziemā, rudenī, apmēram, kad mums par to... Bet, nu, Ir, ok, skaidrs. Ir, es ir, zinu, ir, ka ir, un ka, dienu, kad attiecīgi tad arī tā, to, to arī tā, to svin. Mm -hmm. Un um, tiešām kopā šis arī dienas, uh, jebkurš dienas, kā teikt, jebkura kā uh, kalpošana ir, ir svētīga, vai tie ir ugunsdzēsē, vai, vai mediķi, vai, vai robežsargi, vai ik viens, kas uh, kaut kādā veidā arī uh, liek arī ar savu kalpošanu palīdz pārējiem. Uh, Tā kā mm, kopā mēs ejam, un tā kā paldies, paldies tiem, kas ir tagad arī šajā atbildīgajā laikā, gan arī robežsargi uz Baltkrievijas Latvijas robežas, kas veic savu kalpošanu, tāpat arī visiem citiem, kas tādā veidā arī rūpējas par mūsu drošību. Mm -hmm. um, te arī tad, kad uh, zvanīja uh, Mareks un, un arī mēs te pirms raidījuma runājām par uh, uh patriotismus ir lielā mērā arī saistīts ar audzināšanu. Ko tu gribēji minēt par audzināšanu un, un ko nozīmē patriotiska audzināšana? Naudzināšana ir tā, ka mēs arī attiecīgi izdarām eh, izvēles, un arī tā, šīs patriotiskās vērtības tiek nemitīgi aktualizētas. Gan eh, tas šis darbs sākas ģimenēs, jo mēs vērojam, kā to dara mūsu eh, vecāki, vecāki, mūsu radinieki, kā, kā runā par Latviju, kāda ir attieksme, kā pret Latvijas karogu, pret himnu ir reakcija Atceros savā laikā, ka himna, man liekas, ir viena no pirmajām dziesmām, ko, ko Lāga varēja iemācīties un nodziedāt, uh, un arī tā, at, tā cieņa. Un Latvijas karoks uzvilkt to vienmēr mastā ar tādām pacelējušām, nu vismaz mudinot sevi, izkopjot tā, tādas jūtas. Un uh, šīs izvēles nemitīgi, tāpat kā mēs izkopjam sirdsapziņu, mēs varētu izkopt tēvzemes mīlestību un arī jārādīt jauniešiem, tāpat arī kā kapelāns, viņš nodarbojas ar šī audzinošo darbu, skaidrojot karavīriem šīs vērtības, kuras jau iepriekš arī pieminēja, šī uzticamība, mīlestība, cieņa, taisnīgums, drosma un pašaizliedzība, kā tās ikdienā var realizēt, kā dienestā tās var izpausties un eh, kā, kā mēs varam tās eh, vingrināt. Jo cilvēkam ir jārūpējas par savu garīgo izaugsmi, ka viņš nekad nevar apstāties, eh, tā, nu, būt kā tādā vienā, vienā stāvoklī, bet viņš ir vai nu attīstās garīgi, mm -hmm. vai arī notiek regress. Tāpat arī mēs varam iepazīt arī savu uh, Latvijas vēsturi, uh, to kontekstu, kāds ir bijis, lasot cilvēkam ir nepieciešams nemitīgi Eh, apgūt, eh, lasīt, iepazīt eh, vairāk, salīdzināt, apceļot varbūt tēvu zem Latviju. Varbūt nevajadzētu uzreiz doties uz kādām tālām eksotiskām zemēm, kamēr mm. tu neesi redzējis mūsu kurzemi, latgali, visas interesantās, aktuālās vietas, izpētījis, sapratis, cik tiešām Dievs svētīta ir Latvija un tās krāšņums. Uh, Tāpat uh, nevajag meklēt kaut kur uh, eksotiku, uh, bet uh, vispirms lat, uh, la, latvieši šo, šo uh, tās pērles, uh, to, to mantojumu, kas mums jau ir no paudžu paudzēm dots. Mm -hmm. Tad, tad uh, pandēmija ir īstenībā ļoti liels uh, tāds uh, daudziem atklājums, atklājuma laiks, ka tu nevarēji ceļot, tad daudzi bija, nu, tepat pa Latviju paceļoja un atklājot cik interesanti ir tā mūsu zeme un cik daudz vēl neredzēta. Tad uh, dodam vārdu nākamajam zvanītājiem, kas mums ir sazvanījis, lūdzu. Vai tev slavēts Jēzus Kristus? Mūžīgi mūžam slavēts. Ievelku elpu, tikko noklausījos to kundzi par attiecībā par robežsardzi. Jā. Un tiešām sanāca asaras acīs. Viņi paši pirmie, ja kas, vai ne? Un kuri pārējie? Kāpēc tagad klausāmies, jūs runājat par patriotismu. Es domāju, nu, nezvanīšu, bet nu vairs neizturēju. 30 gadus esam neatkarībā. Stāvējuši esam Baltijas ceļā. Ir jau paudzes izaugušas. Puse daļa, kas ir izaugusi, jau pat nezinu, jau mazliet, la, nevienu vārdu latviski nerunā. Iziet latviešu skolas, atvainojiet, pabeidz skolu, kura beiguši viens divi zina. Bet neiet jau, kurā paudze, viņi jau tagad ir kļuvuši pieauguši. Tas ir viens. Otra lieta - vakar bija viena vislielākā melnā diena mūsu Latvijas vēsturē. Un tikai cilvēku nolaidības dēļ. Piekrītat? Um, jūs varētu paskaidrot, tad, par ko jūs runājat konkrēti. Nu, vakar bija nu, Zolitūda traģēdija. Yeah. Es saku, viena no nu, melnākām. Un tas tikai parādīja to, ka viens nepareizs solis var novest pie milzīgas, milzīgas nelaimes. Jā. Un nevajag nekādas robežas, nevajag ko, vajag nepareizi uzcelt māju, nesakārtot un paskatīt, kādas ir sekas. Jā, nu es domāju, ka mēs. Un trešais, ko. Kā lūdzu? Jā, jā, droši. Pabeigt. Un trešais, ko vakar aizskārtājs sirds, tā lasu, klausos jūsu, ja pieminējāt 18. Eh, novembru Lāčplēs dienu. Bet ziniet, eh, tā ka tu cilvēki gāja 11. novembrī uz Krasnovu Ziniet, nu tā, man nāca kaut kāds kādreiz tāds eh, bērnībā bija tāds eh, propagandiskās padomju filmas vai ne, kur tādiem mikrofoniem netuvojieties, mējiet, ievērojiet. Vārdi trūks. Kad es vakar lasu, kad tiek iesāktas divas lietas par to, ka cilvēki ir pulcējušies 18. novembrī, pēcpusdienā uz, uz militāro un vakarā uz pieminiektu mildiņas izgaismošanu, nu, man pielika punkts. Vat sakiet, kāds tur ir patriotisms? Jā. Jā, es domāju, ka te mēs atkal redzam to, ka ir tam э, savām pašu izvēlēm, tad mēs arī ikdienā to savu tēvzemes mīlestību uh, praktizējam. Un, uh, э, jā, priestars Valters ir izvēlējies vēl vienu uh, skaņdarbu, ko viņš gribētu atskaņot, tad uh, kas tā ir par dziesmu, ko mēs tagad klausīsimies un Vēlreiz Jānis Froidas skaistā izpildījuma dziesma, kad jāšķiras no tēva mājām. Tā ir veltījums karavīriem. Un pārējiem robežsargiem un visiem pārējiem, kas veic savu dienestu. Kad jāšķirās no tēva sirds atvadot, ja sāpes jūt. Man tālam ceļam jāikājas, lai brīvību var Latvijas gūt. Jau dzīves draugs! kad šķiroties, vēl meļķas acīs, kā dārgas pēles, asras mirs, vai pārnāk lemts, kas to gan sacīs, tik dziļā mīlāk vēlos sirds. Jau cīnies draugs! ko šķīroties ar dievu, jau seglots kā rakumeļš mans. Tik kādreiz atceries to dienu, kad cīņā sauca kara zvans. Jau nerā tad nesēro pēc manis draugs. Tik atceries, ja labi klājās, daudz uzvaru priekš tevis gūts. Jau neskums studijā Priesteris Pēteris Skudra. Jā, turpinām mūsu šīsdienas sarunu par eh, patriotismu. Kopā ar mums arī priesteris eh, Valters Vārpselietis, otrā mehanizētā kainieku bataljona eh, kapelāns. Mēs šodien runājam par, esam runājuši daudz par patriotismu, arī daudz par šo dienestu, par uh, tādu gatavību aizstāvēt eh, savu tēvzemi, arī mēģinājām izskaidrot to, kāpēc eh, baznīca attaisno eh, dienestu un armiju, tātad tas ir aicinājums uz tādu aizsargāšanos un arī citu uh, aizsargāšanu, ka mēs trenējamies sargāt tos, kas mums ir tuvi, mīļi un dārgi, arī to vidi un vietu, kurā mēs dzīvojam, las, runājām arī tad par to, ka rūpes par vidi, kurā mēs mājojam, par sakoptu vidi, tad arī ir patriotismu izpausme, tad priesteri Valter varbūt varētu mums iedot kādus dažus tādus praktiskus, vienkāršus padomus, kurus mēs ikdienā veicot varētu atcerēties to, ka mēs esam savas zemes patrioti un ka mēs varam to praktizēt kaut kā praktiski? Mm, mēs varētu pirmām kārtām atcerēties, ka mēs dzīvojam uh, zemē, kuru mums arī Dievs sniedzis, tātad konkrētā Dieva dāvātajā Latvijā, uh, Eh, un par to mums ir jārūpējas un jābūt arī gataviem ar savu arī eh, darbu, ar čaklumu eh, rūpēties. Tad, tad Sa labi veikt savus pienākumus savā savu, profesionālajā savu darbā. darbu, mm. dienas, to tā, izdarīt to, kas mums ir uzticēts, mm. sakopt sakopt uh, savu māju, dzīvokli, uh, pagaumu, pilsētu, kaut ko kalpot, arī pašaizliedzīgums. Nevis teikt tikai sev kaut ko ņemt, bet arī dot, dot arī uh, mm. līdz cilvēkiem uh, kopienēs vai ģimenēs. Nu, uh, nu, ka es nevis kritizēju, kas te nav kārtībā, bet kas ir tas, ko es varu izdarīt. Jā. Pirmām kārtām mm. jau darīt, darīt uh, un arī mainīt to, kas no paša ir atkarīgs. Un, mm -hmm. ja mhm. cilvēks sāks ar sevi strādāt, ja viņš jau mm. savu mhm. dzīvi sakārtos arī savu apkārtni, uh, uh, tad arī kaut kas arī mainīsies arī pārējo, jo tikai izmainīt Latviju, ja mēs katrs individuāli uh, varēsim uh, kādus lēmumus izveikt. Tas mm. ir uh, savu garīgo dzīvi savest kārtībā, izlīgt ar citiem un uh, ieg veikt ieguldījumu. Tāpat arī nesautīgums, kaut kāda pašaizliedzība, upuri gatavība, nu pats mm. kaut ko, kādreiz arī kādu, kādu upuri, kā, kādas grūtības, tāda izturība parādīt. Bet, bet izlīkšana vai kaut kādas savas garīgās dzīves sakārtošanas varētu būt kaut kas ļoti tāds individuāls, kā tas ietekmē nezinu, nacionālā līmenī vai tautas nu, līmenī? Tas, ka mēs ik viens jau rūpējamies gan par uh, izlīkstam ar citiem brāļiem māsām, tas ir saviem eh, līdz cilvēkiem, ar kuriem dzīvējam ikdienā kopā, mm -hmm. ka tās draudzīga tā saprašanās, ka citus arī uh, cilvēkus, kas Latvijā atrodas, uh, cienām, uh, ar viņiem komunicējam, Ar viņu uh, kultūru un viņu identitāti, kāda viņiem arī ir. Arī saglabājot vienmēr arī savu valodu un uh, respektējot uh, latvisko uh, identitāti, mm uh -hmm. -huh. uh, izprotot arī vēsturi, mm. uh, uh, izturoties ar uh, cieņu pret to, mm, rūpēties, lai Mēs kā, tā kā nepaliekam tādi pašapmierināti, bet kad arī mēģinam kaut ko izcili arī tagad sasniegt. Mhm. Nelūkojamies mm. visu laiku pagātnē. Hmm. Uz veciem lauriem nedrīkst gulēt arī tagad kaut, ko, kaut kādas sapņus, kaut kādas ambīcijas, kaut kādas tiekšanās, gribas spēku, tādu vīrišķību, hmm. tādu stingrumu, tādu, tādu spēku un varenību paust uh, jau darbībā. Mums arī bataljona uh, emblēmā ir šie ozola laps, uh, kas arī simbolizē arī tādu spēku un, uh, un varenību, un to paust ar darbiem. Mm. Jo tieši darbi ir tas, kas būtiskākais. Nu, kaut ko Latvijas labā, kaut ko grandiozi, ne tikai sportā, bet arī kaut ko izdomāt. Ja, kaut ko ar ģeniālu, fantastisku, tādu, kaut ko tādu parādīt tās labākās īpašības, kādas mums ir, ka, ka, ka mēs kā pierādām, ka latviec tiešām ir svarīgs un dārgs. Mm -hmm. Vēlos arī tādu citātu, kā Kārs Skaube teica, taupiet cilvēkus, bet vēl vairāk arī taupiet latviešu, jo latvieši maz. Mm -hmm. Un tad mhm. mums ir katrs latviets, lai šā spilgtākajā, skaistākajā, patiesākajā uh, un arī Dievam tīkamākajā virzienā tad arī iet. Un, un tas, ko tu arī saki, ļoti sasaucās ar aicinājumu uz svētumu. Patiesībā Pilnīgi. mēs te runājām novembra sākumā pavasta Franciska šīs apustuliskais pamudinājums par svētumu priecājieties un gavilējiet, ko mēs varam iegādāties latviešu valodā. Runā par to, ka būt svētam nozīmē apzināties to, kas es esmu, un dzīvot saskaņā ar to savu mērķi, kāpēc esmu radīts, un maksimāli labi darīt to, ko Dievs man ir aicinājis darīt. Un tas ir tas mans ceļš uz svētumu, un redzam, ka mēs tā kā nošaujam ar vienu šāvienu divus zaķus. Esam reizē svēti, un esam reizē arī eh, savas zemes eh, patrioti, un tad eh, tā kā arī vēl Mareks un Inga pievienoja par šo valodas kopšanu ikdienā. Tieši nesen izlasīju kādu tādu komentāru, ka tieši uh, lasīšana ir tā, kas mums palīdz kopt mūsu valodu. Ne tik daudz runāšana, cik šis pierakstītais vārds. Un, un tad arī tiem, kuri jūt aicinājumu, tad tie var stāties arī armijā. Ja? Jā, un īpaši jau aicinu mudinu otrajā mekanizētā kājnieku bataljonā pievienoties. Varēsim izkaut gan garīgās vērtības, gan arī dienesta grūtības kopā izturēt. Un, ja, ja cilvēks jūt tādu vēlmi, ja arī interesē un arī varbūt šaubās, labākais veids, kā pārbaudīt, ir nākot, uh, paskatoties un uh, iepazīstot un tādā veidā neko tu nezaudēsi. Tiem cilvēkiem, kas iegūs. nav no armijas vides, ko nozīmē otrais mehanizētais kainieku bataljons? Man personīgi es saprotu vārdu otrais, <laughs> tad, tad ir nu, pirmais nu, un ir ziņā, otrais. Es varētu un... teikt, dzels bataljons, jo mēs uh, attiecīgi arī šis ļoti sportisks bataljons, daudz tādu spēcīgu tādu fiziskā Kainieki sagat... nozīmē ir karavīri, kas nav ne uz kuģa, ne lidmašīnās, kas... Mēs braucam ar CVRT, bruņu tehnika ar jaunajām patrijām. Un mehanizēts nozīmē, ka jums ir uh, jā, attiecīga tehnika, tehnika kas jūs kur, kur arī, pārvieto. Jā, varam, mm. gan, mm. gan, protams, arī saglabājas šīs kainieki arī prasmes, zināšanas, uh, sp, uh, ski, spējas, kuras jārealizē. Mm -hmm. Un būs... Un kur jūs atrodaties, kā jums var pievienoties? Ādaži, Kadaga. Ir jābrauc uz ādažiem un nu, jāsaka, jāpie, jāpiezina attiecīgi un eh, rekrutēšanas atlases centra. Un, un, un to jau... var atrast internetā? Tieši kā? tā, tieši tā. Tur internets viss arī eh, Rekru... sniegs, es ierakstu Google rekrutēšanas centrs. Un, okay. un, jā, un tad norāda tālāk, un tad, tad jau mēs sarams dienas tā tiksimies. Mums arī arī kapelā dažos, tā ka cilvēks varēs garīgo dzīvi pilnveidot un kaut ko arī vērtīgu, lietderīgu savai tēvijai eh, ar savu dienestu veikt. Skaidrs, liels paldies. paldies. Tad uh, pēdējā vēl dziesma, ko mums ir izvēlējies mūsu viesis, un tad noslēdzam uh, šo katehēzi dvēseles dziesmu. Kāpēc šī dziesma un, un ko mēs ar to vēlamies pateikt? Es šo dziesmu ļoti bieži uh, klausos, tā man uh, par Latviju vairāk arī tā asociējas un arī stāst, un tā tiešām tāda skaista un uzrunājoša. Paldies, Priester Valter, ceram, ka vēl tevi varēsim kādreiz šeit dzirdēt, un liels, liels paldies arī visiem klausītājiem, kuri uh, klausaties, kuri atbalstat rādio arī un kuri iesaistījāties šajā sarunā. Uh, manuprāt, bija ļoti interesants saruna, ļoti vērtīgs arī jūsu pienesums, jūsu atziņas, uh, jūsu jautājumi, tā kā zvanītāji, rakstītāji, liels, liels paldies par jūsu klātbūtni šeit uh, rādio arī ēterā.